batik je eh, dukazu, egunon zuri? Egunon. Bo, lehenik zer, emeia batekin? Ba, ba, ba, kontent, eh, berriz eh, garrateko trinketean, beraz, plazera gira denak Be, pixka bat pilotan berriz hasteko. Kronologikoki hartuko dugu, eh? konfinamendua be, deklaratu duenetik eh, Macronek, be, zuek ere geliturik egon ziste, eta generat konfinamendu denboran bakarrik eh, entrenatu ziste, hori da? Bai, hori da, ezin ginuen eh, elgarren artean eh, jokatu, eh, pixka bat denen bezala, eh, kirol guzien bezala, Eh, gainera leku publikoak debekatuak ziren, beraz eh, ezin ginuen eh, entrenatu ez ezkerpaletetan, ez trinketetan, ez uh, plazetan, beraz etzen uh, biziki uh, ba hon pixka bat uh, indugu erresistentzia pixkat, uste dut denak ditugu bizpailu leku pixka bat entrenatzeko, bederen pixka bat pilotan kontrabandan. Artziko, ba, hori da, pixka bat kontrabandan. Edo, uh, eh, so trinketetan, uh, pribatuak zirelarik, nire kasutan ora, ora pastu da. Eta bestenaz, uh, eh, uh, frontoi batzuetan, mainan pixka bat kukutuak. Uh, bon, ara, importanta zen, uste dute eskuak beden atxiki, gero fisikoaren aldetik uh, gauzak egiten aldira, eh, baratzetan, edo kanpoan, kilometroan, bon. egiten alduzu gauzonak baina pilotan hartzeko, pixka bat, eh, ez da errez, eta bederen eh, nik uste dut, e, eh, importanta bon jokatzea, egunero hori eiten aldugu etxan, eskiak atxikitzeko, baina ere gorputza atxikitzeko, musku, muskurazioak eta dena, behar da pixka bat eman <laughs> pilotan, e, luzatu, jokoa eta bon, hori uh, etxetan ez da biziki hmm. erres egitea. Azken demora hauetan, eh, fisikoki untsa zinen, eh, egia egiteko zure aldetik. Behar da, pausa ongi dintzaioa dibidez batio ospital bati, bakigu sufritzen zuela bizkarretik, uh, espaldatik. Bai. Behar da, pilotari batzuek baliatu dute pausa bortxatu hori? Ba, sigur da, batzuek uh, ongi hartu dute, maturentzat uste dute ongi etorri dela, eh, pixka bat... Eh, bixintxu ere, menturaz? Bixintxu ere, pixka bat denbora ukan dute berriz uh, zaintzeko, pixka bat gorputza, eta eta eta hor pixkanaka, pixkanaka berriz hartzeko. Ni, nire aldetik pixka bat buruaren zat, ona izan da, zeren duela hor bizpailu urte diukatzen dut uh, urtero beti pausarik gabe, Beraz hor, eh, hartu dut pixka bat pausa hori ere, pixka bat freskatzeko eh, buruaren aldetik, ongi, ongi profitatu dut ere, haste burutan eh, aurrekin eta, eta familian, eta voilà, orain berriz, berriz goxe naiz hor pilotan hartzea, beraz uste dut, voilà. nire aldetik ez da gauz txarra izan, pixka bat parantesiako mhm. mm. beste zerbait. Maiatzaren amekaz geroz ala ere uh, entrenatzen ziste eh, binazka edo hori bai? Um, ez, ez deskonfinamendu nasi denean berri zukan dugut trinketetan txartzea eta diokatzea bainan banaka Eh, ez, ez buruz buruka adibidez, bainan banaka, eta gero pixka bat horunago eh, izan, izan ukandugu dritsua berri hartzea Bez, badat, zen uh, eh? bat denbora ari ziztela pixka bat binazka edo buruz buruka, egiazko buruz Egiazko buruz ba, irabete bat, irabete bat, eta binazka, bo, f, binazka ere batzuk hartu dute buruz lehenik, eta beste batzuk direktuki binazkan, bon. Bitsi egindu, ah, berri haste horrek? Bai, pixka bat, bai erritmoan, e, euh, e, euh, bon, nik atxiki nuen, bon, trink, balakiko trinketean, euh, nuen permisua, nahi zen permisua diokatzeko, ba, beraz, luzetasunan eta bortitzan ongi nintzen, baina gero erritmoan uh, etzen erres uh, fite nekatzen ginen, fenikatzen nintzen, eta bestea ere bai, eta pixkanaka pixkanaka diten da. Eta hor duela bi haste uh, eh, sinaiz berriro eh, binazkan, eta hor ere beste, beste zerbait da, uh, ongi, ongi uh, atxiki, be, ala, reperrak, kantxan, bestearekin, komatzea, mintzatzea, bon. Uh, voilà, bon, da, eh, gero, bizikleta bezala da, ez da, ez da, ez aldetik komunikazioa ona izan da, kudeatzeko garai hori, edo ez bakarrik FFPB, behar bada, berezkoak ziste, baina? Fen, ikan dugu komunikazioa gehiago FFPB arekin, zeren eh, FFPB-ko ginenek ginen, eh, eh, konfinamendua izan derarik, eta liluk nahi zuen uh, soluzione bat uh, asmatu txapelketa hori egiteko. Lehenik uste zuen uh, ustailan eginen ginuela, eta gero uh, ikusi du uh, sobera laburra izaren zela, eta hor hartu du erabakia, be, ako gilan egitea gainera uh, eh, Erditsuan ez? Eh, noiz hasiko da? Agurri lastapenean? Bai, bian eta hilabete bat eh, iraungo du uh, agurriaren uitamara arte uste dut finalak Hor, akomatu behar zen ere eskupilotarekin, zeren udan eskupilotako sasoia da, baina hor ere uh, kasik uh, torneo guziek ez zuten posibilitatea egitea zeren finantzen eh, finantzazien aldetik zen erres espada afari bat eh, edo bazkari bat partiden ondotik eh, bon, dena dena pixka bat ukaitea ez, ez da zen erres beraz hasiko dugu normalki hor ez dugu ofizialtasunik hortan mainan normalki eusku sasoia irairan normalki Uruñeko bestekin... Uh, eh, Lehiaketak. Normalki bai. Asteleneko partidarekin bukatuko dugu, berezkoen txapelketa ipatu duzu, uh, zer izanen dira uh, eh, galtzailea kampo, ez da izanen edo... Bai, bai, bai izanen da normalki... Um, um, uh, Berrekipak dira? Ber ekipak dira... Uh, da gara irekin zira hori da? Bai, hori da. Prentsa konferentzia normalki eh, gaur izan behar da, uh, eh, eh, amekak terditan. Iz, iz, normal, donk izan dira bi muntxo, eh, ber, berberdinak, eta ez da izanen, en fet, B eta A multzuen arteko uh, uh, barrajak uh, ez dira izanen, izanen. zeren uh, ez dugu denbora, uh, beraz izanen dira bi txapeldun, bat A, eta B beste be mailakoa eta izanen dira erdi finalak normalki um, multzuko lehen bitokitan diren eh, arteko kurutzatuz bai, kurutzatuz, hori da mm. hala, zen, eh, hiruko multzuak dira? hori da eh, beraz, sei, sei pare izanen dira amailan eta hori da, eta... sei pare amailan, sei be mailan eta mm. seietik lau izanen dira erdi finaletan Uh, Antzia da pixkat polimika izan zela, hori eh? azken opari bat ualdariri, eh, oldartu zinezten, uh, eh, mailez bose ziste zut Julien Etxegarai, <laughs> ah, <laughs> eta gireat zozketan, Julien Etxegarai rekin, sinikalistak elgarrekin. Hori da pixkat. Eta, bon, alde hortaik, uh, bon, xapelketa, guai, berriz uh, zozketatuta, or, bon, begionez ikusten duzu? Kiro aldetik, ikusten dut xapelketa biziki uh, idekia, ez dut ikusten eh, pare bat beste baino gehiago fen, azkarrago eh, uste dut txapelketa polita izaiten aldera hor ikusiko dugu ere eh, nola, nola prestatu diren bat eta besteak pixka bat hor berezia izanen da eh? baina bon, uh, bai, eh, plazerrekin hartuko uh, txapelketa honetan. Eta lehen prestakuntza erran dugu astelenean, eh, garatenean. Hala, berrogoita amari partida, hori da asteleneko uh, araudia gara, gara zin, bez, uh, piskat, zailago ere izanen da alde hortatik? Ba, ba, ba, zailago izanen dela, baina, hmm. normalki, uh, bardugu ongi izan uh, eh, berroita amartanto jokatzeko bai. Boa, pentsatzen duzu ala ere emeki hasiko dela pixka bat ala ere ez partida ez? Mm, bai, no, beti pixka bat beti hola da, eh, mm. garatenia lehen amartantoak pixka bat eh, neurritzen dugu uh, mm. elgar artean eta hor amaretik goiti pixka bat uh, amaretik ino aski azkarra da eta azken amarka da dependitzen du nola pastu den partida, batzutan biziki zaila da, zeren tinka-tinka da partida eta beste batzutan be, gauzak kasikinak dira, beraz mm. Ikusiko behar da, uste dut hor azken hilabeteko lau berenak izanen gira kantxan eta, eta espero dut be joko polita egiringo dugura eta, eta publikoa plazera ardezana eta ere. Hori da. Lagalde gizan dute, hospital dukazu, beste lagunetaiko hor, eh, jakin duzu, nor zen forman eta... Bo, zen... gira, beste, bat, batak, batak besteaekin, eh, uste dut kasik denek aske ongi direla, zonbaitzuk pixka bat eh, besten obekio, fisikoaren aldetik, baina ba, bada uno irabete bat ongi preparatzeko, beraz ez dut ez dut dudaik denak, eh, denak forma, forma honean izanen direra. Eta hor usta bakarrik garaziko partidak izanen dira edo? Bai, hor ba, bai, ez dugu beste behirik. Mm -hmm. uh, eh, Zuhazteko ez zira lo ditu, uh, fizikoa lan <laughs> du duzu, ba, entxatu zira, konfinamenduan hori zen zaila behar bada? Ouais, Kotsu bat atxiki duzu, alare, ba, kotsu ba, Bai, badut eh, kotsu bat, eh, eta elgarrekin beti harremanetan izan gira, ba, nintuen eh, programak astero atxikitzeko, bon. hartu dut pixu pixkat, baina hor harina iz berriz... Zta Egizgaltzen, entzatzen. Bon, publikoaren aldetik ere, bon, mugatua izanen da, bon, behar bada, ustu, sei egunetan, eh, ez dakit jinketa bat jantzen bat eta raino sartzen alko den, uh, araudien, araudien aldetik, benen, bon, eh, dena den garatenian, pentsatzen dut, astelenetan uh, izaiten alda normalian, or, udada ere generat behar bada jende gehiago, espero da ala ere publikoaren aletik uh, jendea izaitia? Ba, eh, espero bai, eh, beti bezala, eh, uste dut jende batzuk ere eh, eskaz dute, pilota beraz nahi dute etorriko dira, se, segura aski. Gero eh, beste batzuk ere berdin, eh, beh, eh, nendute, leku... Um, Estali batean, e, eh, zerratu batean. Bala, batean txartzea. Bon, ez dakit, eh, den den mm -hmm. pentsatzen duten. Gero, ehm, ez um, dakit baden uh, uh, plafon bat hor uh, unekoa edo xeie unekoa. Jakin duguna da, izanen, izanen dela, be, um, uh, gauzak neurriak, uh, neurriak hartu, beraz ezin dugu be, uh, trinketea bete-bete tu, beraz um, uste dut edo harrek uh, eh, uh, eh, edo harmaitek bai uh, uh, pentsatzen du uh, uh, iru egun edo lau egun uh, hortan mugatzea. Uh, mugatzea ez izin du gehiago egin uh, Hala, familiakoek uh, elgarrikin izgaiten aldira, amak arte, eta besteek behar behar dute metro bat horria, eh, uh, maska uste dut, eh, eskuak, uh, eskuak uh, garbitu. Bon. Bai, hala, ez hau zenditugun orain uh, bai. Ebe, xantza hon eta plaza gaundiz, hala ere berriz hasiko direla eskuskako partidak eta beste modalitateetan ere bai, baitikia dukazu, mileskar? Mileskar ziak.